what you did last summer. Radio Contact. My summer station. Oh, oh, oh. Soyez les bienvenus sur Radio Contact, content de vous retrouver. Vraiment, il est 16h. Radio Contact. Charlie Bus est passé par les studios de Radio Contact. it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, what time. feeling so cold. I'll be waiting right here for you the day home. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Elle a gagné grâce à Radio Contact. 122 Moi 121 Ouais Bravo, c'est une bonne réponse, Oh il oh, eh, Je l'ai cru que t'allais pas le faire. Hein. Ah mon dieu Mais je me demandais un petit peu comment je vais... Valérie, bravo, tu repars avec 4 Golden Pass pour tester l'attraction Pulsar à Walibi. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact. Radio Contact. Jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Bon, euh, on est avec vous jusqu'à 20h, ça vous le savez. Tout à l'heure, on aura des cadeaux pour vous. Euh, Wonderbox. En attendant Ah oui. Ouais, les concours pour <laughs> gagner des Wonderbox. Alors, il y a un petit peu tout. Il y a les. Et eh, 10 au total, hein. Les, des Wonderbox bien-être, des Wonderbox euh, pour des petits voyages en duo. Adrénaline. Adrénaline Adrénaline Gastronomie. Donc, il y a vraiment plein de trucs à gagner sur Facebook. David Antoine, vous êtes très nombreux à participer. le concours se termine bah, aujourd'hui à 19h40. Oh, à 19h40, ouais, celui-là. Hein. <laughs> Bien, donc, il vous reste quelques minutes. Ouais. Bah, faites-vous plaisir. Ce sera peut-être l'occasion d'avoir un chouette cadeau pour la fin de la journée et le début du week-end. Bien, hier dans la mise à jour, on a découvert une invention, l'écharpe d'invisibilité. Gary du Good Morning est passé nous faire un petit coucou. Et puis, euh, la bonne nouvelle du jour, c'était que les pâtes font mincir. Ah, à vérifier. Hein. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. On s'intéresse une fois de plus à la bouffe et euh, aux pâtes. Apparemment, si vous faites régime, eh bien, il serait conseillé limite de bouffer des pâtes. Bah alors moi, j'ai toujours entendu le contraire. Est-ce que vous avez une recette de pâtes préférée Ketchup, évidemment. Pas de ketchup, ah, c'est ah pas mal. Ketchup jambon. <laughs> ah, moi j'aime assez bien les carbonara. Ah, moi j'aime bien les ah, carbonara aussi. Hein. Euh, s'il y a bien quelqu'un qui, s'y connaît ah euh, en, régime. en, régime, ce que j'allais dire, c'est <laughs> Gary hein, du Good Morning qui est soi-disant euh, en vacances. Hein, Gary, alors t'entends parler de régime et de pâtes, évidemment tu sautes dans la casserole. c'est ça. <laughs> Oh, alors Nustil qui est revenu de son trip parisien hein, hier. Euh, voilà, hein, aller-retour euh, pour euh, aller tenter de décrocher. Eh ben voilà, on peut le dire, son, job à Broadway. On n'a toujours pas compris que c'était pas à Paris, mais enfin bon voilà, on lui cette bonne chance quand même. Une invention quand même assez révolutionnaire, l'écharpe d'invincibilité. D'invisibilité. Ah oui, j'aurais préféré euh, <laughs> voilà, d'invisibilité euh, est sortie. Euh, ça y est, c'est commercialisé enfin. Elle vous rend invisible cette écharpe sur les photos ou vidéos si le flash est utilisé. Alors c'est une oh. écharpe qui est déjà utilisée d'ailleurs par des stars comme Paris Hilton ou Nick Jonas. Alors si vous buvez de la bière de temps en temps, apparemment il faudrait pas aller aux toilettes après la première bière. Eh ben oui David, exactement, c'est vraiment le bon conseil du jour, ne jamais aller faire pipi après la première bière. Mo, c'était sur Radio Contact. Est-ce qu'on dit Mo ou MO ah, je, pense que c'est Mo. Mo, d'accord. Vous êtes certain euh, Non, pas du tout. <laughs> Putain, mais il va falloir arrêter, les gars. Hein. d'une manière ou d'une autre, euh, ça suffit. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut savoir Il y a la police de. Non, ah, mais dites simplement non, je sais pas. Ah, mais non, mais ah, j'imagine, j'entends les autres qui disent ça, donc moi j'en plus les autres. Hein. D'accord, ok. j'en reviens sur vos messages, évidemment. Euh, oui, euh, non, j'ai pas de message. <laughs> je Bon, alors, euh, si par exemple vous souhaitez venir euh, dans cette émission, eh ben, c'est possible. Casting at radiocontact.be. Nathan, tu connais l'adresse, hein ah Retour au live sur Radio Contact avec dans un instant Sia. Comment gagner du temps pour votre trajet maison-boulot Voici la stratégie de Nathalie. Alors, pour gagner du temps le matin, nous, on a supprimé tout ce qui finissait par matin. Le journal du matin, la petite douche du matin, euh, le petit bisou du matin, tout ça mis ensemble, ça fait pas mal de temps gagné, en fait. Bon, par contre, il vaut mieux éviter de supprimer le réveil matin. Parce que là, c'est... Chère Nathalie, il y a plus simple. Ayez encore plus de contrôle sur votre trajet avec l'application Touring Mobilis. Téléchargez-la gratuitement et profitez des toutes dernières infos données par le spécialiste du trafic. Touring, mobilisons-nous. Dis chérie, hmm. je me suis occupé des vacances. Enfin une bonne nouvelle. Mhm. Et en plus, j'ai fait une affaire énorme. J'ai trouvé un, last minute. Non. et, on part où hein Bon, ça, je sais pas encore. Ah. Mais ce que je sais, c'est qu'on part en Volkswagen. Oh. C'est le moment de profiter des conditions last minute chez Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. N'attendez pas pour choisir votre nouvelle Volkswagen chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Offre soumise à condition. Ce dimanche, IKEA Zaventem est ouvert de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. E. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. Hum, c'est bon. C'est quoi Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio. Hein. on ne comprendrait pas ce qu'ils disent. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night, and I won't be long till I hit the guns.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 want more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Paul, Cheap Thrills. C'était sur Radio Contact. Belle fin de journée avec nous. On est là jusqu'à 20h. Vous le savez, tout à l'heure, Top week-end. Qu'est-ce qu'il y a prévu aujourd'hui pour le top week-end Eh ben, il y a évidemment ces Wonderbox euh, ah bah qu'on vous offre, hein. euh, une bonne façon de commencer le week-end et puis de, s'éclater surtout cet été. Et puis évidemment, comme tous les vendredis, on vous accueille dans ce studio pour vous ah inscrire. c'est simple, vous allez sur la sur le site internet radiocontact.be et donc on aura euh, bah, des, invités, des auditeurs qui viendront tout à l'heure pour lancer le week-end. D'ailleurs, si vous êtes à proximité et que vous souhaitez passer à la radio, aucun souci. Hein. Ah bah, vous, venez ici au 2 avenue Jacques Georgin à Bruxelles. David, j'ai reçu un message de fou sur les réseaux sociaux. Faut quand même que je te le lise. dans, un instant, si tu veux bien. Ouais, ça marche vraiment un truc sympa. un truc de fou. <laughs> Qu'est-ce que ça Ali On en parlait il y a quelques jours et ça s'est enfin réalisé. Ah Voilà. Oh Michael Jackson est de retour. non, c'est pas ça. <laughs> a un rapport avec les frites, donc euh, voilà, tu vois. Ah, ah, c'est bah, intéressant nous intéresse. <laughs> Euh, on marque une petite pause, on revient évidemment avec un sujet important. Mhm. Euh, plus besoin de prendre de douche. Voilà, ah un spray suffit. Ça vous arrange, hein, certains Ah non, moi je, dois. Ah non, oui, non, dans, ce studio, non, bien sûr, mais enfin. On ne sait jamais, Lucie. on ne sait jamais, jamais. remarque. Une assurance auto sans intermédiaire, c'est beaucoup plus rapide. Un jour, en me levant, j'ai constaté que mes deux véhicules avaient été volés. J'ai téléphoné immédiatement à Corona Direct, qui m'ont communiqué un numéro de téléphone pour pouvoir avoir des véhicules de remplacement. En moins de deux heures, les véhicules étaient devant la maison. La personne que j'ai eue au bout du fil était très sympathique et euh, s'est tout de suite occupée de moi. Euh, chez Corona Direct, c'est direct, on a tout de suite affaire à la personne qui gère notre dossier et euh, les explications sont vraiment claires. On n'a pas d'intermédiaire, c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Corona Direct, directement assuré, directement assisté, directement remboursé. En ce moment, chez Brico, grande opération recyclage. Faites du neuf avec du vieux. Apportez-nous votre vieil outil et recevez 25% de réduction sur un nouveau. Pour les makers, Brico. Rajou contact Rajou contact Depuis que t'as pris les commandes depuis mon offre et ta demande C'est la hauteur que j'appréhende L'amour en altitude Je sais bien que si l'être rentre On n'est pas parti pour descendre Mais c'est un peu à s'y méprendre On a du plomb dans l'aile et tu veux décoller J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion mais dis-moi où veux-tu te rendre Voudrais-tu que l'on se range C'est le trajet que j'appréhende L'amour par habitude Et vas-y amorce la descente On est monté trop vite j'ai l'impression Mes oreilles ne peuvent plus t'entendre Elles sont un peu couchées c'est la pression J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion j'ai peur de toi comme en avion. Depuis que tu tires sur le manche que l'alarme ne se déclenche. J'avoue que la vue est prenante, l'amour en altitude. Je sais bien que si l'on se plante, longue et dure sera la descente. Je n'arrive toujours pas à comprendre, car si ça va de l'aile, c'est pour mieux s'envoler. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. t'as pris les commandes, depuis mon offre ta demande. C'est la vitesse que j'appréhende, l'amour par inquiétude. Et vas-y, amorce la descente. On est monté trop vite, j'ai la pression. Y allons-nous vraiment ensemble Ne suis-je que passager, c'est la question. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Oh. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Antoine nous euh, comme en avion, alors sans transition Nathan, <laughs> euh, là franchement euh, c'est top, hein. merci Antoine, merci à toi. on a reçu une photo. On a une photo de Sylvia qui est pilote chez Brussels Airlines et qui ah. dit je ne suis pas dans l'espace mais à bord de mon avion. Euh, dans mon cockpit et je déguste des frites à 10 km d'altitude. Assez surréaliste. Génial. Alors, euh, le but n'est pas de faire de la pub pour euh, Brussels Airlines, on va citer d'autres, hein, Vueling, Ryanair, et autres. Donc voilà, c'est pas le but de faire de, la pub. On en avait parlé il y a de ça quelques jours parce que pour promouvoir la Belgique auprès de leurs passagers, Brussels Airlines proposait maintenant des gaufres de Liège et des frites belges. Résultat, on s'est dit bah tiens, on va tester prochainement tant qu'à faire hein, si on va en vacances. Et là, Sylvia qui est pilote a penser à nous dans son cockpit à 10 km d'altitude en photographiant un pack et t'as posté la photo. Ouais, ça depuis ce 1er juillet, euh, hein. c'était disponible. Alors il y a effectivement un petit, euh, un petit carton avec euh, des, des, frites dedans et ils les font pas évidemment à la friteuse, c'est pas possible en, en, hauteur, mais au four. Bon, c'est bien, bah voilà, ce sera ah, l'occasion d'en bouffer. Hein. Les frites au four, c'est excellent aussi pour la santé, <laughs> sachez-le. si du moins il n'y a pas énormément de graisse. Ok. Bon, en tout cas, ben, c'est un petit clin d'œil qui nous font, ça nous fait extrêmement plaisir que de lier les frites au 16 à Radio Contact et à cette compagnie aérienne. On les embrasse. Bon, dans un instant, on vient avec euh, ce nouveau spray qui va euh, vous permettre d'éviter les douches. Euh, ce sera dans un instant sur Radio Contact. Et ça peut être pas mal, à mon avis, ce spray en période de festival. C'est plus pratique que les douches. Ah, je, je, fais un parallèle aussi avec les, les shampoings secs c'est plus ou moins la même chose. Hein. Donc euh, les filles, vous êtes peut-être habituées à ça. Euh, on va développer eh ben, ce sujet qui pourrait, comme le disait Lucille, être hyper intéressant euh, durant la période des festivals. A tout de suite avec Contact News sur Radio Contact et avec Didier Defao. Ah ah chef, chef. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Are you saving that dessert Le meilleur du son R&B. Contact R&B. Go do a show this, make Pockets bigger than a Samoan. I'm in the stage every time. Contact RB. Tous les vendredis et samedis soir, Minuit, 2 heures du mat. Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Elle a gagné grâce à Radio Contact. 122 Moi 121 Ouais Bravo, c'est une bonne bravo Oh là là, il oh. eh, Je l'ai cru que t'allais pas le faire. Ah mon dieu Mais je me demandais un petit peu comment je eh. Valérie, bravo, tu repars avec 4 Golden Pass pour tester l'attraction Pulsar à Walibi. Merci Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact apartment And I did not think you'd care There'd be no problems here But now you're looking at me like you're disgusted And I'm there, waiting for you to smile and change your mind Then I'll say I'm sorry and I'll wrap my arms around your body I really hope that you forgive in a hurry And don't just ask me to leave Oh Jenny, don't be hasty me. Oh, Jenny, you are crazy. First I'm perfect, then I'm lazy. And I was calling you my baby. Now it sounds like you just left me. I need you. Radio Contact. Radio Contact. Summer music. Radio Contact. ce studio, Didier Defao nous informe. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Ce sera rouge sur la route des vacances ce soir et demain, en direction du sud de la France principalement, mais aussi chez nous sur la E40 en direction de la mer et sur la E19 et E17 vers Paris. Les gérants de stations-service s'y sont préparés, c'est le cas de Marc Rollus, gérant d'une pompe à Capelonne au Grand-Duché du Luxembourg. Il attend plus de 10 000 voitures ce week-end et depuis ce midi, il a même engagé un agent de circulation. Parce que les gens arrivent de l'autoroute, ils ne voient pas l'entièreté des pompes et ils se garent toujours dans la même file. Ce qui fait que ça crée un bouchon à l'entrée de l'autoroute et là on risque d'avoir la, police euh, grand, ducale qui viendrait nous faire fermer la station pardon, euh, le temps d'évacuer tous les clients. Donc je mets quelqu'un pour canaliser les, clients, dire venez, venez à la pompe 1, 2, 3, celles-là sont libres et vous passerez beaucoup plus vite. les clients apprécient beaucoup ce service. À Dallas, on apprend qu'un des tireurs voulait tuer des Blancs. Annonce faite par la police locale. Elle a aussi précisé que ce suspect n'était affilié à aucun croupuscule. Je vous rappelle que deux tireurs ont été tués et ont tué cinq policiers lors d'un rassemblement antiraciste et pacifique. Au sommet de l'OTAN à Varsovie, première décision, Barack Obama annonce le déploiement de 1000 soldats américains en Pologne dans le cadre du renforcement du flanc oriental de l'OTAN face à la Russie. Plus léger à présent, les plages urbaines pullulent chaque été. C'est à nouveau le cas à Louvain-la-Neuve, une belle occasion de se sentir en vacances, qu'on n'a pas toujours la chance hein, de partir au bord de mer. 400 000 personnes sont attendues dans la cité étudiante. Le reportage de Pascal Aumont. Florence et Margot apprécient un moment de détente autour de l'apéro. C'est déjà l'apéro, même s'il n'est pas encore euh, l'heure. C'est sympa de venir ici avec des, avec des potes, lui parler, tout ça. C'est joyeux et c'est vivant, je trouve. Il y a plein de jeunes euh, et, c'est chouette. Pour Julien, ça fait un peu vacances. On n'est pas à la mer du Nord, mais euh, voilà, on fait semblant, mais c'est sympa. Ce qui fait le bonheur d'Olivia, par contre, ce sont les animations ludiques et sportives. L'acrobranche, euh, et cette gonflable. Euh, c'est dans le Kistax. Alors pour Jean-Christophe Echemont, l'organisateur, ce qui fait le succès de cette plage urbaine et qui la différencie, c'est son côté familial. C'est vraiment l'idée de départ qu'on a voulu suivre. Louvain-la-Neuve est une ville familiale. C'est une ville piétonne. C'est une ville où vous pouvez venir avec vos enfants sans trop faire attention. Euh, il n'y a pas vraiment de grands risques. C'est vraiment notre euh, core business, notre clientèle première, c'est celle-là. Il n'y a d'ailleurs pas que des visiteurs de la région. 40% viennent de plus loin. Et le reste des gens viennent quand même maintenant de Bruxelles, du Namurois. Et l'an passé, nous avions même des Norvégiens qui se sont probablement perdus sur notre plage, mais qui y sont restés. C'est jusqu'au c'est tout. Football, Anthony Vandenborg a retrouvé un club. Il est prêté par Anderlecht à Montpellier, club de Ligue 1 et champion de France en 2012. Le défenseur a signé un prêt pour une saison avec une option d'achat. Il portera le numéro 20. Le Tour de France a rendez-vous avec les Pyrénées dans cette septième étape. 29 coureurs en tête avec le maillot jaune. Greg Van Avermaet, c'est assez nerveux dans ce groupe. Ils ont 5 minutes d'avance sur le peloton. Il reste 20 km avant d'arriver au lac de Payolle. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Alors, euh, pour faire simple, apparemment, ce sera un top week-end. Soleil, nuages et chaleur au menu de notre week-end. Il fera sec. Je prévois jusqu'à 26 degrés dimanche. Lundi, le ciel sera très nuageux avec quelques pluies et 21 degrés. C'est pas mal quand même, hein Ça va. Ok, eh,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 Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you.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

Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Think a good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do. So keep dancing. David sur Radio Contact. Bon, on va parler des douches, on va parler euh, de l'hygiène en fin de compte. Euh, bah voilà, j'imagine que vous preniez des, enfin que vous prenez des douches régulièrement. Ouais, une à deux par jour. Une à deux par jour. Enfin, le soir, si tu te sens pas trop, voilà. Ouais, bah, apparemment tu, on peut le dire, hein, tu schlingues, donc euh, voilà, euh, on te dit Nathan, écoute, il est 19 h ah, ce serait cool que tu prennes une douche si tu vas quelque chose, si tu fais quelque chose après. Bon, là, c'est un spray qui va vous permettre d'éviter la douche. Exactement, David. Euh, apparemment, fini les douches. Il suffira juste de s'asperger avec un spray. C'est un chimiste américain qui vient de lancer la boutique en ligne motherdirt.com où l'on trouve ce spray. Alors, comment ça marche En fait, euh, le spray est composé de bactéries vivantes qui vont manger la hmm. saleté et la crasse qui se trouvent sur ton corps. Et c'est comme ça que tu vas te nettoyer. Ça coûte 45 euros. Et alors, selon le fondateur, lui, il a plus pris de douche depuis 12 ans <laughs> grâce à ce spray. Et il dit que sa peau est encore plus belle, plus rayonnante. Donc voilà euh, comment il fait la pub. J'ai l'impression que, le cobaye qui était en, phase de test et euh, <laughs> est chez Radio Contact et, dans les couloirs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, <laughs> voilà. Non, alors 45 euros pour combien de douches en fin de compte Alors je sais pas parce que le spray a pas l'air très très grand, donc à mon avis il n'y en a pas des, des milliers, mais tout dépend si tu te sprays tous les jours, tout le corps ou pas. En tout cas, je pense que ça peut être une bonne une solution de secours, peut-être pas pour 12 ans, mais si tu pars en, camping ou en festival, euh, voilà, ça peut peut-être te maintenant, sauver maintenant, si tu pars euh, en camping ou en festival, comme tu le dis, je peux imaginer que bah, tu n'étais pas forcément accès à, aux douches en permanence, bien qu'il y a certains campings où euh, tout, est, bien dispo. mais par contre, tu peux quand même trouver un peu d'eau pour te rafraîchir, enfin, et, faire en sorte de, de, moins, de moins sentir. Hein. on a reçu un message tout en finesse hein, de Lucie sur Facebook qui dit Je n'ose imaginer ce qui se trifouille dans son slip. <laughs> Après Hein. <laughs> merci Lucille. Euh, bon et merci Lucie et merci Lucille. On revient dans quelques secondes avec euh, vos réactions concernant euh, bah, cette nouveauté Mother Dirt. C'est comme ça que ça s'appelle. 45 euros le flacon pour peut-être éviter les douches cet été. C'est dit. Et vous, vous faites quoi ce week-end ah, Nous on est en vacances alors on fait la fête. Nous ce soir c'est barbecue. cotalos, merguez, petit rosé, on va se faire péter. Alcool, drogue, fatigue au volant, le week-end, vous courez deux fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Amusez-vous, mais ne faites pas de ce week-end le dernier. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de l'AWSR, l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... On va se faire un bed and breakfast. Ah On va se faire un bed and breakfast, un bateau, un bain, un bulle, une boutique, un barbecue. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la tombola sur ing.be. Comment bien manger Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour grignoter avec les doigts de croustillants ribs de porc. Et jusqu'au 13 juillet, profitez de 25% de réduction sur nos ribs nature, marinés ou épicés. Deleuze, bien acheté, bien manger. Faire la crêpe ah. ou manger des crêpes. Hmm. Lâchez-vous, Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Ce dimanche, IKEA Zaventem est ouvert de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. dans un petit au ciel et nos hymnes éternels. Here we are, l'aube de nos dernières transes, laisse un vide immense. Here we are, je t'emmène une dernière fois, suivre cette lumière qui nous sépare. here we are

oh. c'est Radio Contact. One more time, one more time, time. Radio Contact, c'est ma radio. Radio Contact. My summer station. Votre radio. Euh, on va vous parler d'une chose euh, assez importante. Euh, on travaille là-dessus depuis maintenant quelques semaines, voire même quelques mois. C'est la Villa Radio Contact. Ah, Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est C'est une belle maison. Ah une Très très belle maison qui se hein. trouve du côté d'Ibiza, même pas du côté d'Ibiza, à Ibiza même. Alors, au niveau de la maison elle-même terrasse, piscine, barbecue, jacuzzi. Il y a tout ce qu'il faut. Et on va faire les émissions depuis cette villa avec évidemment les émissions de Radio Contact telles que Gaëtan Barthoz, Christopher Callis, il y aura le 16-20 qui sera présent. Des DJ vont venir dans cette maison. Et petite cerise sur le gâteau, Lucille. Et eh ben vous aussi, vous allez venir dans cette maison, puisque à partir de lundi, soyez bien à l'écoute de Radio Contact et soyez bien présents sur les réseaux sociaux, dont Facebook, hein, David Antoine et Radio Contact, parce que vous allez pouvoir participer pour, euh, pour tenter bah, de remporter ses euh, ces vacances avec nous à la Villa Radio Contact et avec trois de vos potes. Exactement. Alors, il y aura deux fois quatre personnes qui nous rejoindront là-bas. Euh, tout, est compris. Hein. Donc, ah le vol, il y a également l'hôtel, le fait de s'amuser bah, avec nous dans la villa, <laughs> dans les clubs et ainsi de suite. C'est du all-in. Donc, rien ne sera déboursé par vous. Euh, vous n'allez pas sortir le moindre petit bifton. juste à euh, profiter. Comment faire Eh bien, vous pouvez déjà vous renseigner via le 3www.radiocontact.be. C'est une bonne piste. Et qui sait, euh, dans quelques jours, on vous rappellera pour vous annoncer une bonne nouvelle. On vous souhaite bonne chance et on espère pour vous de très très belles vacances. Cet été, vos fenêtres seront plus belles que jamais grâce au sol de chez Etens. Avec 50% de réduction sur la collection 2016, offrez du style à votre maison à des prix canons. Eten's, toutes les solutions déco de vos fenêtres. Personnellement, j'aime bien les plats traditionnels. Nous aussi, on aime les plats traditionnels. Oui, monsieur Marc. Et en Belgique, qu'est-ce qu'il y a de plus traditionnel qu'un bon plat de moule Deux bons plats de moule, plus un gratuit. Petit. Bah quoi, c'est la promo, monsieur Marc. Deux kilos plus un gratuit. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bonnes moules de Zélande super sont en 2 kilos plus un gratuit. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez sur vandenborg.be, je compare tous les appareils. Je peux les voir en photo et en vidéo. Je sais immédiatement dans quel magasin mon appareil est disponible. D'abord, je choisis mon appareil, puis je vais l'acheter au magasin. Moi, je l'achète en ligne et puis je vais le retirer, dans la demi-heure. Parfois, je me fais livrer. C'est tout à fait gratuit. Un million de visiteurs par mois. Et chacun choisit à sa manière sur vandenborg.be. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai Qu'est-ce que tu fais Bah, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. lundi au vendredi, 16h20h sur Radio Contact. C'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu as un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20h sur Radio Contact. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact station. De, de tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur vous, canal 21. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Ça, ça, c'est Radio Contact. Feel good. she likes everyone And I never like to hold holding on to something you keep and love yourself This is Radio Contact yeah. Ed Sheeran est passé par les studios de Radio Contact. Oh, now, now. madness. I will play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow, Mama, Mama. vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, is my radio. This is the last fight, fight against you. A musical loud, the beat is ground. I'm ready for for the show, show, show. The magic of the night, dancing till the light. Oh, come on, come on, come on, come on. C'est Radio Contact. Radio Contact. My Summer Station. Radio Contact. rappelle forcément l'un ou l'autre week-end Infinity Inc. sur Radio Contact. Fergie arrive et là tout de suite c'est Kungs. Vous écoutez Radio Contact, il est 17h. steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Commandez en ligne avant 22h30, c'est livré chez vous dès demain. Et quoi de mieux pour communiquer euh, euh, sur ces nouveaux rendez-vous qu'une bande-annonce euh, diffusée à la mi-temps du match entre la France et l'Allemagne hier soir. Alors on y a découvert un Yann Barthès déguisé en joueur de l'équipe de France, effectuant quelques jonglages, ballon au pied. En septembre, mon nouveau club, c'est ici, a déclaré l'ancien présentateur du petit journal de Canal+. Allez, le programme court de Jeff Panaclock n'arrivera pas cette année sur TF1 malheureusement. Et eh oui David, en janvier dernier, Jeff Panaclock annonçait être au travail hein, sur une pastille humoristique pour TF1 sans donner plus de détails. Eh bien, six mois plus tard, le projet semble au point mort. C'est un gros travail à la télé, je m'en suis rendu compte, ce n'est pas du tout la même façon de travailler qu'en spectacle. Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu au programme, mais je ne désespère pas de trouver la bonne idée, a déclaré euh, le ventriloque. Jeff Panaclock et sa marionnette Jean-Marc, qui n'en reste pas moins lié à TF1, euh, qui diffusera demain en prime time hein, spectacle intitulé Jeff Panaclock perd le contrôle. Et puis pour tous les fans de Game of Thrones, c'est eh bien, euh, la nouvelle saison est retardée à cause de la météo. Et eh oui David, les fans vont être déçus, le tournage de la saison 7 est repoussé car la production a besoin de plans hivernaux. Il faut donc attendre l'hiver. Mmh. Les équipes ne commenceront à filmer en extérieur que lors des derniers mois de 2016, en espérant bien sûr que les flocons seront de la partie. Conséquence donc pour les fans, la saison 7 ne débarquera pas sur les écrans en avril 2017. Ils devront patienter un à deux mois de plus. J'aurais ah, dû dire tourner en Belgique. Hein. Bah on, a eu, on a eu de la grêle et quasi de la neige en, plein mois de juin. <laughs> Bon, euh, on va revenir sur De Palma. C'est le nouveau Julien Doré sur Radio Contact. C'est une nouveauté. Elle est très très belle. Elle arrive dans un instant. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa Tous les articles soldés jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Hello, party people! Nous, c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais. Mais tout est là, hein. On a recréé les scènes, le camping, l'espace VIP. Hey, on a même l'hélicoptère qui lance des confettis. Regardez. Hey, prends l'hélicoptère. Ah ouais. Les confettis! Ouais! Pas dans la bouche, Tom. Ah, pardon. Tu préfères le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto-surprise. Par Toutatix. Participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Reçois les pochettes avec les cartes des personnages de la BD par tranche d'achat de 20 euros ou à l'achat de produits participants dans les supermarchés Matches Match et dans les hypermarchés Cora. Baze vous fait tourner la tête. Jeudi. Maintenant un iPhone 6S avec 150 euros de réduction. Jeudi. À partir d'un abonnement ProConnect pour indépendants. Jeudi. Infos et conditions sur base.be. Jeudi. Go Mobile. Quick Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Euh, déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce giant. Ah, giant comme le burger Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. Hum, on peut prendre les deux Gourmande. Hum. Quick, le goût d'en faire plus. Quick Venez vite chez Pearl Opticien pour nos soldes fondantes. Jusqu'à 70% sur toutes les lunettes, même les grandes marques. Conditions en magasin. prends comme Sans jamais trop poser de questions. Je suis trop fort pour qu'on me retienne suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon. J'ai pas peur de me jeter dans la bataille. Demain je danserai au son du canon, au son du canon. Roule-moi une paix, moi au cou passe moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. croyais que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule, se retrouver seule. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Mes parents ont peur, ils ont la haine Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre Laisse-les parler, ils ont tant de peine fait les grisona commentaire roule moi une paix, saute point au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais on va pas se voir beaucoup Je le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je le jour de nos fiançailles Le jour de nos fiançailles Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Avant de découvrir le nouveau Julien Doré sur Radio Contact, c'est euh, bah, une exclue, on peut le dire. Hein. Il est sorti euh, ce matin, si je me trompe pas. Et vous l'entendez euh, déjà maintenant. Ah ouais, on va revenir sur le concours Ibiza. Vous êtes nombreux à nous poser la question comment faire, où aller, avec qui, pourquoi, combien. À partir de lundi, le concours sera lancé officiellement, d'accord Mais en avant-première, on peut le dire, vous pouvez déjà tenter la petite chose sur radiocontact.be. Oui, absolument. Il y a un site internet donc sur lequel se trouve l'article. Vous pouvez vous inscrire. C'est marrant parce que c'est la question que posait justement Sullivan qui disait voilà, salut David, j'ai pas bien entendu entendu le concours qui est à l'instant, tu peux vite me l'expliquer. Donc finalement, tu l'as fait euh, et c'est réglé. Et puis beaucoup de réactions par rapport à cet homme qui a inventé ce fameux spray euh, qui permet de ne plus se laver. Ah euh, on, récapitule, hein, ouais, c'est vraiment un truc qui vous permet d'éviter les douches. ben voilà, un petit spray, c'est un peu comme le, le, shampoing sec en fait Ouais, c'est un hein. peu ça, c'est des bactéries dans, dans, un spray qui va manger votre saleté. Voilà. Là, ça fait 12 ans que le mec s'est plus lavé, donc du coup, ben, forcément des réactions. Maria qui dit, je n'ose pas imaginer en période de canicule ce que ça doit donner. Bon, forcément, elle transpire un peu plus. Véronique, ah on sait aussi que se laver trop n'est pas bon pour la peau, hein, si on se lave 3-4 euh, fois par jour, par exemple. Pareil, euh, ouais. Je pense ça va pas, ça va au niveau du pH neutre. Et puis, euh, <laughs> trop de gens sont sales. Euh, une petite douche matin et soir, ça ne fait pas de mal. Elle, réveille en matinée et le soir, elle rafraîchit. c'est ça. Alors, moi, il y a un truc, hein, je pense à toutes celles et ceux qui prennent les transports en commun. De grand matin, quand t'as ah. quelqu'un hein, qui est juste à côté de toi et qui sent déjà le fenec, <laughs> sérieusement, bah voilà, c'est pas super agréable à penser. Alors, si vous pensez pas à vous, bah, pensez aux autres et à l'image que vous pouvez donner aussi auprès de votre entourage, même si je sais que tout le monde se lave et heureusement. Et euh, pensez aussi au brossage des dents, tant hein, Ah tant qu'à faire. Ah bah, tu Passons des messages. Tu hein. mettras, tu mettras un petit coup de spray, voilà, c'est réglé. <laughs> Allez, euh, le nouveau Julien Doré avec euh, Le Lac, c'est une nouveauté, ça déboule dans quelques secondes. Ah, ah, Excusez-moi, vous pensez quoi du Brexit C'est génial, j'ai craqué. Ah, et vous avez craqué pourquoi ah Pour un break Mercedes classé. Noir, argent, alu, airco, automatique, contrôlé et garanti par Mercedes et tout et tout pour moins de 18 000 euros. C'est génial, non Les breaks qui font un hit cet été sont chez Nearly New Car. Faites vite votre choix sur nnc.be. Nearly New Car. Bye si les murs pouvaient parler Est-ce qu'ils pourraient aussi racker-spotter, maman Pourquoi tu demandes ça Parce que la semaine passée, j'ai dessiné une baleine sur le mur. Mais j'ai rien vu. Non, parce que papa a fait partir la baleine avec de l'eau. Ah, c'est comme ça. Et il a dit que le mur pouvait bien supporter ça. Oui, ça c'est vrai. Vos murs sont soumis à rude épreuve, peignez-les avec Lévis Expert. Bien plus résistants que les peintures standards. Maintenant, avec la garantie satisfait ou remboursé. Lévis, let's color. Les vrais breaks hit sont sur nnc.be. Il y a déjà un break Mercedes Classe C d'occasion récente à partir de 17 999 euros. New Car. By Mercedes-Benz. Radio Contact Radio Contact où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre ciel. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon Hier est là font prendre racine. J'ai trompé la mort, la pente est facile. Serre-moi encore, que mes anges vacillent. T'aimer sur les bords du lac cœur sur mon corps qui respire Pourvu que les hommes nous regardent Amoureux de l'ombre sur les bords du lac. doré, le lac. C'est une nouveauté, pas mal du tout. Hein. c'est joli. Hein. Ah, il revient avec un, rythme qui m'intéresse beaucoup. Ah, j'aime bien. Bon, euh, on aura euh, tout à l'heure euh, le Top Weekend. Vous le savez, c'est à pile poil 18h. Lancement officiel du Top Weekend, comme tous les vendredis, ça se passe sur Radio Contact. On aura une belle annonce avec des beaux cadeaux et tout ce qu'il faut. Bon, on a parlé de la douche. On va parler d'un groupe qui est de retour, les Spice Girls, tout à l'heure. Et puis, tiens, le café. On a beaucoup parlé ces derniers jours. Là, pas de café le lendemain d'un concert. Oui, alors ça paraît très bizarre comme ça, mais euh, <laughs> le, week-end arrive et alors il y a déjà des festivals, il y a des concerts, vous allez peut-être euh, en profiter, écouter de la musique ce week-end. Eh bien, sachez que le lendemain, il ne faut absolument pas boire de café. On dirait que ça n'a pas de lien, euh, il n'y a pas de lien entre les deux choses, mais en fait, si. Et c'est vraiment un conseil important qu'on va vous donner, donc soyez bien à l'écoute. Bon, très bien, on va, on va développer ça juste après Contact News. Et puis, petite particularité, il y a un truc qu'on a posté il y a quelques jours maintenant, c'est ne pas faire pipi après la première bière. Ah oui, ça c'était. Alors, beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui ont euh, interagi. Allez voir l'article. Sérieusement, si vous partez euh, euh, faire un petit peu la fête ce week-end, toujours avec modération, on est bien d'accord. Eh bien, allez voir cet article. Je suis hein. certain que ça va vous aider à économiser quelques Madame Pipi. Allez bien, Charlie Puss avec One Call Away, c'est ce qui arrive avant 17h30. We got it. Les vendredis et samedis soir. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Got to do, got to do it. Hey. Contact R&B. When everybody feeling so cold, I cool like that King Cole. Soda. Le meilleur du son R&B. tell me what you Is it money or it's me? I smell 20, smell the weed. I got honeys in my feet. Contact R&B, 100% R&B. As I said, the story goes. Baby, now I tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Radio Contact. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go know you're not alone, I'm only one On s'informe avec Didier Defao. Bonjour. Bonjour à tous, c'est un phénomène de mode. De plus en plus de motos et de scooters neufs circulent sur nos routes. Les immatriculations sont en hausse pour la troisième année consécutive. Plus de 15 000 rien qu'au premier semestre, une augmentation de 5%. Une tendance expliquée par les difficultés de circuler dans nos villes et le nombre croissant de modèles en vente. Ce qui est certain, c'est que ça va ralentir sur les autoroutes. Ce sont les premiers grands départs en vacances, ce sont les congés du bâtiment en Belgique. Les écoliers français sont tous libres. Ce soir et demain, ce sera rouge en direction du sud de la France, mais aussi en direction de la côte belge. Je vous rappelle qu'il est conseillé de faire une pause toutes les deux heures et que le trajet, ce sont déjà les vacances. Christophe et sa famille font justement une pause à la première station-service au Luxembourg et pas uniquement pour le plein d'essence. Alors nous avons une aire de jeu pour les enfants qui est, je trouve, particulièrement euh, adaptée et euh, attrayante. On a beaucoup de jeux pour les enfants différents, donc c'est vraiment l'occasion pour eux de, se défouler un petit peu et puis de pouvoir reprendre la route euh, un peu plus calmement. Ok, justement, ça tombe bien parce que des enfants, vous n'en avez pas qu'un. Hein, euh. Non, j'ai trois, trois enfants et trois garçons de surcroît, donc euh, il faut que ça bouge. Alors j'ai un petit garçon qui est en train d'escalader une, structure en forme de sphère. c'est le plus grand qui fait ça, c'est mon aîné qui s'appelle Pierre. Et puis j'ai deux petits garçons aussi qui ont fait de la, balançoire et puis un petit parcours, un petit parcours avec un toboggan, donc c'est vraiment très sympa avec en plus un petit rayon de, soleil. Euh, non, c'est on passe un bon moment. Une rencontre signée Jean-François Six. Étant donné les belles prévisions météo de ce week-end, la SNCB prévoit 6 trains supplémentaires en direction de la mer jusqu'à dimanche. Ils s'ajouteront aux 32 trains déjà prévus en direction des gares côtières d'Ostende, Knock, Blankenberg et La Panne. L'un des tireurs de Dallas identifié comme Micah Johnson, 25 ans, il est soupçonné de faire partie des snipers qui ont tiré sur des policiers blancs lors d'une manifestation antiraciste hier soir. Je vous rappelle le bilan, 5 policiers tués, 7 autres blessés. Notez qu'Hillary Clinton et Donald Trump annulent leur meeting de campagne après cette tuerie. Premier jour du sommet de l'OTAN à Varsovie et première décision, les dirigeants alliés renforcent le flanc est de l'Alliance atlantique face à une Russie si jugée plus agressive ces derniers mois, les États-Unis vont déployer 1000 soldats en Pologne. La septième étape du Tour de France a été remportée il y a 20 minutes par le Britannique Stephen Cummings. Victoire en solitaire au lac de Payol dans les Pyrénées. Greg Van Avermaet termine cinquième et garde son maillot jaune de leader. Une arrivée du peloton perturbée tout à l'heure par l'affaissement de l'arche gonflable du dernier kilomètre. Enfin, Formule 1, Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est dimanche. Deuxième séance d'essai libre cet après-midi. Lewis Hamilton a encore été le plus rapide. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. E. Les meilleurs prix, Didier Fau, la météo pour euh, ce soir. Alors, cher David, une belle soirée ensoleillée avec un peu de vent. Demain et dimanche, chaleur, 20 à 29 degrés et larges éclaircies. c'est pas mal quand même, hein En profiter, plaisir, beaucoup de plaisir. Allez, dans un instant, on parle euh, de quelque chose d'assez intéressant. Euh, pas de café le lendemain d'un concert. Il y a une raison, on vous en parle. And I just want to know how long, how long, how long. And I just want to know how long, how long, how long, how long. And I just want to know how long, how long, how long. She's a talker, a liar, haunted with the feeling that the second she would stop, you then end loving a lot. She loves shining. Paris is a dining, heels of hundred colors to be the queen of happenings and dancings. Brilliant hemispheres, never sheds a tear. You can let go with no fear. You never trust what she says, but you love her all the way. She'd be the buddy for her beer and all the crazy souvenirs I got to know. How long, how long until the day? How long, how long until the day? How long, how long until the day? How long until the day? Na na na na na na na. was a joker, a smoker. No one ever said he was a talker. So litter, easy rider, meet the man. He'll take the time, listen and be kind. But be aware, he won't say, but he will care. Workaholic, so logic, simply gastronomic. Get some cheese and wine around. Sit down, he's a must you can trust. When you're feeling down and dusty, be there. But for a cheer and all the crazy souvenirs I got to know. How long, how long until the day? How long? until the day. How long, how long, until the day? How long until the day? my little girl, blue eyes as little pearls, getting a little wider every day. First time of everything, just getting on the ring. Unconscious memory she'll carry for a lifetime crossing. What she'll love, what she'll live. Will she hate, will she fake? There's a few years to go before I finally get to know, for she's my baby. I know one day I'll have to let her go. And I just want to know how long, how long and I just want to know how long, how long, how long, how long. And I just want to know how long, how long until the day she finds her way. jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Tiens, tiens, tiens. Bon, euh, vous prenez de temps en temps un petit café, vous en avez peut-être pris un il y a quelques minutes, quelques secondes. Hein. C'est peut-être ce qu'on devrait faire, mais on se limite un petit peu au niveau du café. Il y a une news qui est passée sur Internet qui disait euh, bah, récemment que, attention, très important, ouais. pas de café le lendemain d'un concert. Ça paraît bizarre, hein. on dit que c'est deux activités qui n'ont pas vraiment de lien euh, entre elles. Et pourtant, David, c'est vraiment un truc euh, à ne pas prendre à la légère. En fait, c'est une étude américaine qui vient de sortir et qui démontre que lorsqu'on boit du café après avoir fait subir à ses oreilles une surexposition de décibels, comme un concert par exemple. Ouais, mais ça pourrait être alors euh, aller en boîte ou. ah oui, oui, exactement, ça marche aussi. ouais ouais, ouais, t'as raison, je pensais pas aux boîtes, je pensais, mais ça marche aussi également. Parce que tu sors plus. Mais c'est ça, c'est vrai. Moi, je fais plus des festivals maintenant. Et bien, aussi. alors, Si par exemple tu regardes le, vendredi soir de Voice un peu trop fort. Ah, ça, peut marcher également. <laughs> Bref, si vous faites l'une de ces activités, et eh bien, euh, le lendemain, si tu bois du café, et eh bien, ton ouïe euh, aura plus de mal à s'en remettre. C'est euh, complètement dingue, mais euh, voilà, la caféine a des effets méconnus comme celui-là. Donc ne buvez pas de café le lendemain d'une soirée, d'un concert, d'un truc un peu bruyant. Ok, bon, euh, on va. Est-ce qu'on va tester Non, on s'en fout. Non, mais en fait, ils ont testé ça sur des cochons. Ils ont fait deux groupes. Alors, alors je propose de, de, faire un vote à main levée. Qui s'en fout On s'en fout pas. Franchement, c'est bien à savoir. Ah ouais, c'est bien, mais on s'en fout quand même. alors, si vous êtes en voiture, si vous êtes en voiture là maintenant et que vous en foutez, vous venez de lever la main. Eh bien voilà, prenez une jarre de café. Ah bah, c'est pour, moi. alors, hein. Mettez la musique à fond de balle. <laughs> Euh, c'est le week-end qui commence sur Radio Contact. Euh, et puis, euh, sans transition, tout à l'heure, on <laughs> parlera de, de vous qui ne reconnaissez pas votre voix. Voilà, c'est encore un beau sujet, là on va le traiter. Euh. Mais non, ça franchement, je suis sûr. quand t'entends ta voix sur un répondeur, t'es toujours un peu surpris. Ouais, c'est vrai. Je qu'on a tous vécu ça. On n'aime pas trop sa propre voix. Hein. Ouais, d'accord, mais. Euh, de leur en parler Oui, oui, je bah pense que ça, intéresse les gens. Alors, qui vote pour en parler je, Moi, vote je, vote pour en parler. deux contre un, je, je <laughs> Alors cet examen Bah. T'as eu combien bah, J'ai eu 17. <gasps> Waouh, 17 sur 20 Non, 17%. 17%. Ah, ah bon Quoi C'est pas top 17%, bah, c'est pas toujours top. Sauf pendant le festival Smart Stock, bien sûr. Car en ce moment, Smart vous fait profiter de 17% de réduction sur une sélection de modèles de stock, dont les Smart fort Fort et la Smart Fortwo Cabrio. Surfez vite sur smartanclet.be. E. Smart. Offre valable du 1er au 31 juillet 2016 inclus. Conditions sur smartanclet.be. En ce moment, chez Brico, grande opération recyclage. Faites du neuf avec du vieux. Apportez-nous votre vieil outil et recevez 25% de réduction sur un nouveau. Pour les makers, Brico. Moi, j'aime les produits qui me font voyager. Avec nos bonnes pêches, vous êtes immédiatement transporté sous le chaud soleil du sud, hein, petit Mordi, fermez les yeux, paf Vous êtes 1500 km plus au sud Nos bonnes pêches juteuses et sucrées, elles valent le déplacement. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bonnes pêches jaunes en vrac sont à seulement 1,89€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Comment gagner du temps lors de votre trajets maison-boulot Voici la stratégie de Nicolas. Alors, le soir, quand je rentre du boulot en voiture, pour arriver à l'heure à la maison, je ne cherche que des routes en descente. Ça va beaucoup plus vite. Bon, le truc, c'est qu'à Bruxelles, à part la butte de Waterloo... Euh... Oh, si, si, je vais rentrer par les Ardennes. Oh oui, ça va être plus long, mais ça va être bon, ça. Cher Nicolas, il y a plus simple. Ayez encore plus de contrôle sur votre trajet avec l'application Touring Mobilis. Téléchargez-la gratuitement et profitez des toutes dernières infos données par le spécialiste du trafic. Touring, mobilisons-nous. part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me, something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean

And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind. excellent Kid Noise sur Radio Contact. Merci d'être là. La journée est terminée à peu de choses près. Dans moins d'un quart d'heure, eh bien, lancement officiel du Top Weekend avec euh, des auditeurs qui viendront en studio. Si d'ailleurs vous êtes à proximité de la radio et que vous souhaitez venir faire un petit tour ici, no problème. Welcome. Euh, vous envoyez euh, soit un mail ou alors vous nous envoyez un SMS là rapidement 6691. On est situé à Bruxelles. Vous le savez peut-être ou pas. Bon alors il y a certaines personnes qui vont ce week-end profiter du soleil, d'autres vont faire les soldes, d'autres vont euh, bah tout simplement rester à la maison, je sais pas. Ouais. Moi, ah non, moi ce, week-end je vais rester chez moi, je vais rien faire. Bah voilà, ouais. Moi je commence la saison des mariages, là c'est parti. Euh, c'est vrai ouais, ouais, mais je suis contente, j'adore, euh, j'adore ça. Hein. Puis c'est gratuit, donc c'est cool. Je vais faire du bateau en fait dimanche sur le lac de l'Odeur. Oh, ouais. Ah, c'est top. ça. Ben c'est un ami qui m'a proposé. Il a un bateau. Il m'a dit écoute, je te ah, propose de faire du bateau. Eh, monsieur a des amis euh, ah, oui, euh, avec bon, un C'est hein. pas mon ami, c'est l'ami de l'ami. Enfin voilà, une en de gens. Ah, tu t'incrustes quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et toi, David euh, Moi, je sais pas. Ce week-end, c'est un peu. Ah oui, j'ai préparé un anniversaire surprise. Ah, ah, ah oui, surprise du coup. Bah ouais, j'imagine. Je viens de, je viens de me rendre compte. Elle écoute. Je dit. des messages. Ouais, un message de Cédric en direct de mon camion. Je vous écoute tous les jours. Merci de passer la journée avec moi. Pouet, <laughs> pouet, salut Cédric. Et puis Cindy qui fait emmenez-moi au bout Biza. Hein. Emmenez-moi faire euh, la fête là-bas. Puis après, elle continue. Oh il, me semble qu'il y a les cocktails, le soleil et la plage aussi. Euh, je viens d'envoyer ma participation sur le site de radiocontact.be. Ah, ah, ben on vous souhaite bonne chance. Hein. vous êtes nombreux. Vous êtes déjà plus hein. de 150 en moins euh, d'une heure 45 à avoir participé. Donc, bah, tentez, de, faire la différence. Et on vous souhaite évidemment bonne chance pour nous retrouver dans la Villa Radio Contact à Ibiza. On va peut-être mettre une autre photo tout à l'heure. Avec vos potes en plus. Trois de vos potes. Ok, c'est vrai. Euh, non, parce mais c'est important de savoir euh, que. Parce que Lucille, m'a fait un petit signe en disant. Euh, non, je voulais dire trois, je te fais comme ah, ok, pardon, excuse-moi. Bon, parfait, parce que Lucille veut toujours avoir. Raison, <laughs> Comment bien manger Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour grignoter avec les doigts de croustillants ribs de porc. Et jusqu'au 13 juillet, profitez de 25% de réduction sur nos ribs nature, marinés ou épicés. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Music makes me feel good. Radio Contact. This ain't and this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Malgré tout voyager, tes retours des allées. jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. On est à moins de 10 minutes euh, du euh, top week-end euh, sur Radio Contact. On aura évidemment le retour de l'OP Ibiza, sans oublier les Wonderbox toujours à gagner, donc bah, restez là. Lucille, on va parler de quelque chose d'important, on peut le dire. Ah eh bien, pourquoi on ne reconnaît pas sa voix, c'est ça Oui, alors ça, c'est quelque chose d'universel. Euh, c'est un truc qu'on a tous vécu, je pense. La première fois qu'on entend sa voix sur un répondeur, notamment, c'est souvent ça qui arrive. Ouais, ou quand on, s'enregistre ou quand on s'enregistre. Écoute, là, c'est La première fois, ça fait très très mal. Hein. Ouais, c'est peut-être parce qu'on a peut-être l'habitude. Alors, je me rends peut-être pas compte. Et alors, quoi Il y a une raison derrière tout ça, c'est ça Eh ben oui, il y a une explication. Pourquoi, voilà, on, trouve notre voix euh, étrange. Euh, et donc euh, voilà, on vous dira ça dans quelques instants, mais je suis sûre que vous l'avez vécu. Donc euh, voilà, racontez-nous euh, votre expérience par message au 6691 ou sur les réseaux sociaux David, David Antoine et Radio Contact sur Facebook D'accord, Cocoon arrive avec I Can't Wait, mais aussi Dimaro, c'est une nouveauté, ce sera juste avant 18h sur Radio Contact. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. Euh, t'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Profitez du coucher de soleil. Ah, le soleil. Ou d'un beau lever de soleil. Oh, le soleil Lâchez-vous. Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Un bon plan C'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Oh, un nouveau smartphone Ah oui, ça sonne bien ça. Et une nouvelle robe hmm, Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Ce dimanche, IKEA Zaventem est ouvert de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Are you saving that Le meilleur du son R&B. Contact R&B. Pockets bigger than a Samoan. I'm in the every time. Shout it go in, shout it go in, shout it go in. Contact RB. Tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Radio Contact. Feel good. Hit music, baby. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market. Chaque, samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les Mix de contact. Sur Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Du lundi au vendredi, 16h20 h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Oui, Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20 h sur Radio Contact. coração station. There are nights when the world is asleep, and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left? on all the places. On every sheet I sign my name. Would I do the same if this was my life? I don't Every mile I walk along my way, find a place and a meaning. Is there a reason for the things I've done? For every day that I was gone, I'd reveal my secrets to all my hopes and fears to you. I wouldn't mind carrying the weight. It wouldn't be too late if this was my ce morceau d'Imaro, ça s'appelle Last Night on Earth. Allez, lancement officiel du Top Weekend Radio Contact. Il est 18h, éclatez-vous. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. sans se lancer un regard, un regard. Je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, la remarque. Notre entourage tente de nous raisonner, raisonner. Je pense qu'il est temps de se retrouver. Allez, c'est parti. Le week-end est lancé enfin. Content de vous retrouver si vous venez euh, de vous brancher sur Radio Contact. Soyez les bienvenus, hein. vous êtes ici chez vous. C'est la mise à jour jusqu'à 20h. Lucie, on parle de quoi Eh ben, on va parler de la voix. Tu vois, cette voix euh, qu'on entend à l'intérieur de nous-mêmes, mais qu'on a l'impression de redécouvrir quand on enregistre euh, un son, quand on enregistre par exemple un répondeur. Ensuite, à l'écoute, on se dit, mais c'est pas moi, c'est pas possible, je parle pas comme ça. En résumé, on trouve toujours qu'on avait des voix de merde lorsqu'on se réécoute. Bah oui, souvent. Et eh bien, c'est pour faciliter, pour gagner du temps. Quoi. On est souvent déçus. Et, et en fait, c'est pourtant notre voix enregistrée qui est notre vraie voix, qui est celle que les gens entendent. Parce qu'en fait, le son ne résonne pas dans ton crâne une fois que tu as enregistré euh, ta voix, justement. Et donc, c'est ton, c'est ton vrai timbre de voix, celui que tu, euh, que tu entends enregistrer. Et alors, un, truc en plus, David, euh, tu savais que ta voix était plus aiguë dans la vraie vie que ce que tu imaginais c'est vrai. Eh ben oui, parce qu'en fait, les vibrations dans le crâne te donnent une impression de voix plus grave. Mais en ah fait, euh, les gens, ils t'entendent avec une voix un peu plus aiguë que ce que tu n'imagines. D'accord. Alors, n'hésitez pas à nous donner votre avis euh, sur nos voix. Hein. Moi, ça fait quand même quelques années que je l'entends dans les micros et surtout dans mon casque en permanence. Bah Donc, énervante au possible. Hein. c'est vrai. Bah j'imagine ça doit être <laughs> très très agaçant comme ça, surtout en fin de semaine. Je suis désolé, hein, mais il va falloir faire avec. Sinon, on peut peut-être euh, changer la voix. Je ne sais pas comment on fait. Non ah non, c'est pas. Nathan, est-ce qu'on a des ah, réactions par rapport à ça Pas mal de réactions forcément. C'est un sujet qui, est clivant, on peut le dire. Sandrine dit quand, oh. quand on m'entend, on me dit tout le temps que j'aurais pu faire une voix pour le téléphone rose. Ah, <laughs> bah qui nous intéresse. belle voix chaleureuse. Et puis Marine qui dit Ah, moi j'aime vraiment pas ma voix, rien que quand je fais un snap, il m'arrive de la changer. Donc tu sais, elle fait genre, elle essaie d'avoir une voix plus aiguë, rien que quand elle fait une vidéo. Ah, ouais, d'accord, ok. Ah, on voit bien. Et puis euh, Véronique, euh, bah, moi je l'aime absolument pas, mais quand j'entends celle des autres au téléphone, je dédramatise. <laughs> Parfait. Et enfin, message de Guy Ma voix, quand je parle, ça va, mais par contre, quand je l'entends euh, dans une vidéo, effectivement, j'en ai horreur. Bon, écoutez, bah, c'est pas très grave, on est tous dans le même cas. On attend vos réactions. Tout à l'heure, on reviendra sur Tomorrowland aussi. Et puis, toujours ce week-end à Ibiza, enfin plutôt ces deux semaines semaine à Ibiza. Ouais, ouais. que ce sera un très très long week-end. <laughs> On en reparle. 10 euros Oui, 10 euros et le monde Télésat s'ouvre à toi. 10 euros, c'est tout 10 euros et avec l'abonnement télé de Télésat, tu vas voyager, mon pote. Mais genre Mais tu vas découvrir plus de 500 destinations. Voyages, musique, documentaires, films, séries. Avec une qualité numérique Ouais Disponible partout en Belgique Mais oui 10 euros par mois Je sais, c'est dingue C'est complètement dingue. Avec Télésat, entrez dans le monde des fans de télé grâce à l'offre la plus compétitive du marché. Profitez maintenant de l'abonnement Télésat à 10 euros par mois pendant les 10 premiers mois. Télésat, le choix malin. Infos et conditions sur télésat.be. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa Tous les articles soldés jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Et vous, vous faites quoi ce week-end Nous, on est en vacances, alors on fait la fête Nous, ce soir, c'est barbecue. Cotalos, merguez, petit rosé, on va se faire péter. Alcool, drogue, fatigue au volant, le week-end, vous courez deux fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Amusez-vous, mais ne faites pas de ce week-end le dernier. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de l'AWSR, l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Euh, déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce giant. Ah, giant comme le burger Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. Mmh, on peut prendre les deux Gourmande. Mmh. Quick, le goût d'en faire plus. Quick Quatre fois, cher. Salut, Bumpy. Dis, pourquoi est-ce que tu vides ta voiture? Ben, pour faire de la place. Ah, tu pars en vacances? Non, parce que chez Gamma, ce dimanche, on reçoit un coffre gamaïque. Et il y a 15% de réduction sur tout ce qui entre dedans. Ah, comme ça, tu fais de la place dans ton coffre pour le coffre. Oui. Tu auras bien une petite place pour moi aussi, hein, que j'aille avec toi. Euh... Gamma. Ce dimanche 10 juillet, Gamma est ouvert Profitez de 15% de réduction sur tout ce qui rentre dans votre coffre gammaïque. Condition dans votre dépliant et sur gamma.be. <laughs> amis, je suis en fête, mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean, c'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi. Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant, à vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change à rien, mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller. Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix Demain de bon matin, je pars seul sans escorte J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver Et en passant mais pas plus con. Mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit. Si je croise un de vos rien en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. On ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui en fait de moi dégueulasse, qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent, ou me recherche, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. Je sais pas, dites peur que je me perche, inutile de me mettre au trou. Demain de bon matin. Je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins. Retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin. Je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins. Retrouver mes amours mortes. des désert avec Zaz pour euh, demain de bon matin. Bah tiens, demain de bon matin, qu'allons-nous faire, mes jeunes gens Hein moi, je, vais partir à la mer demain. Ah ben voilà, c'est parce que Nathan, ah, c'est juste parce que Nathan venait de me le dire, ah, et donc non, ce, soir je cherche encore ce que je veux faire, mais demain matin je vais à la mer. Je vous le cache pas, euh, c'est euh, week-end. Hein. Le week-end a ah, commencé, la fin de semaine a commencé euh, chez nous aux alentours de mardi. C'est hein. C'était un petit peu compliqué <laughs> euh, et elle se poursuit. Hein. Euh, Lucille, elle est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire demain mariage. demain matin, oui, je serai en plein euh, ravalement de façade parce que j'ai un mariage après l'après-midi. Donc tu sais qu'il y a du boulot, C'est toujours le, même, le même plafonneur qui vient, c'est ça <laughs> Non, je vais le faire moi-même, hein, mais voilà, on va refaire tout, tout, tout se faciès Bah, ça va, un petit, peu de, un petit peu de mortier à gauche, à droite, et puis on tombera sur quelque chose de sympa. Bon, euh, Ibiza, on vous en a parlé. Euh, concernant Tomorrowland, bah, vous savez, dans moins de 15 jours, dans moins de... Ouais, c'est vrai, vendredi prochain. Non, vendredi dans 15 jours, et eh bien, nous serons à Tomorrowland euh, pour eh bien l'événement de l'été, ou du moins du début de l'été, euh, puisqu'on sera sur euh, le site de Tomorrowland pour faire vivre l'ambiance. Et à ce moment-ci, je pense que ce sera ben, le lancement officiel du festival euh, qui va s'étaler sur euh, trois jours, vendredi, samedi et dimanche. Tiens, tout à l'heure, David, on parlait des voix. Hein, tu sais, est-ce qu'il y a des voix qui, nous plaisent ou qui nous plaisent pas euh, Niki a envoyé un message je sais pas trop comment le prendre. Elle a dit ne change ne à ta voix, David. Elle passe super bien en radio et celle de Lucille également. Bonne soirée. <laughs> pas mal, non, mais ça va, ta bah, bah, Franchement, ça va. non, voilà. Un jour, hein. tu, prendras des basses. Voilà, mais il faut le temps. Hein, il faut le temps qu'il grandisse, le petit. 21 ans, c'est ça 21 ans. Rendez-vous compte, 21 ans et on est des vieilles crottes ici autour. Hein. <laughs> Lui, c'est la mie de pain, la mie fraîche. Hein. Ouais, indigeste aussi de temps en temps. Hein. Ah. Allez, on verra. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals, nos véhicules de stock à prix vraiment vraiment très très très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be. Cuisine Xina Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina Un festival de rock Non. Il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival cuisine. C'est encore mieux que les soldes. Conditions sur... Xina Choc.be, c'est bien pensé. Radio Contact. Remember asking both my mom and dad why we never to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then. Out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a baby. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice. Where new friends only know a half story. That's why I always why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said. Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. <laughs> non, non, non. Ce qui c'est que, ben voilà, j'ai eu un problème de machine à laver, hein, ce qui peut arriver. Euh, et puis donc depuis deux ans, bah elle fait mon linge. elle, te fait à, manger aussi, <laughs> elle te fait des petits fruits coupés. Euh, et environ dix minutes après que tu l'aies demandé, elle avait quand même réglé toutes tes <laughs> chemises et tout ton linge. ben ouais, ben j'ai une maman extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Ah bah voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Ouais, le fils est extraordinaire, la mère, la mère est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les gros débats sur les voix, hein, ça continue. Hein, non seulement, voilà, on dit que, que, vous vous avez des belles voix, moi on n'en parle pas. Bref, soit c'est adorable. Euh, François qui dit euh, une qui a une voix fort charmante chez vous, c'est Clémence Craig des infos. On entend presque amoureux, euh, mais c'est toujours un ah. plaisir de vous entendre tous, mais surtout elle. <laughs> Bah voilà, Clémence qui bah, fait les infos, vous savez, Contact News, et qui est. justement, en parlant de maman, il y aura peut-être prochainement une, autre maman chez Radio Contact. Bon, Navi avec j'écoute du Miles Davis, c'est ce qui arrive sur Radio Contact et juste avant 18h30. Because you know We got it. Les vendredis et samedis soir, Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Are you saving that Le meilleur du son R&B. Contact R&B. Go do a show every Contact R&B. tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2 heures du mat. Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Beyoncé en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. top.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 on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis Et le temps passe On s'afflige des supplices Puis on se lasse Prisonnier de mon spleen La peine c'est pas du toc Des larmes de crocodile fond Herbie en coque. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime, qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale ce fan, les chrysanthèmes, Ce fan, tout tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Radio Contact. Radio Contact. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while on the run, never had enough, never Never Never All these lights got me in a daze. I've been lost Haven't slept in days. I need you close. Don't run away. Don't run away. I want you by my side. I hope you never leave. I'll just keep holding on. I'll just be all you need. This life is all we know. Le nouveau Dimitri Vegas, c'est Like Mike, c'était Stay a While. La, la. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Contact News. Avec Didier Defao, bonsoir. Bonsoir à tous. Encourager nos étudiants à lancer leur entreprise, c'est la volonté de notre gouvernement fédéral qui vient d'approuver la création d'un nouveau statut d'étudiant entrepreneur. Il concerne les moins de 25 ans. Des facilités leur seront accordées dès l'année prochaine. Les détails avec Pascal Ourmand. Jusqu'ici, un étudiant qui lance une entreprise est considéré comme indépendant complémentaire. Il ne paye pas de cotisation s'il gagne moins de 1140 euros bruts par an, un montant revu fortement à la hausse. Willy Borsu, le ministre des indépendants. Puisque 6 000 euros de revenus, pas de cotisations sociales et à partir de 6 000 euros, des cotisations sociales proportionnées, ils auront la possibilité de rester fiscalement à charge de leur famille. Voilà d'excellentes nouvelles pour Michael Labro, un étudiant en médecine qui a lancé sa boîte de macarons. L'avantage d'être étudiant, c'est pour moi d'avoir la sécurité parce que quand on sort dans une entreprise, on n'est jamais sûr tout va aller l'entreprise. Donc ça motive. Le but est justement que d'autres jeunes prennent exemple sur lui, car il y a chez nous 6% d'indépendants chez les moins de 25 ans pour 7% et demi en Europe selon Eurostat. Ça ne concerne aujourd'hui que quelques dizaines de personnes par an. Notre objectif est que nous puissions avoir plusieurs centaines de jeunes qui se lancent dans cette activité. Car ce sont eux les employeurs de demain. Ce drame à Versailles, en province de Namur, deux jeunes scouts ont été happés par un train en traversant les voies. La circulation des trains est interrompue entre les gares de Ciné et Marlois. Dans le dossier des attentats à Bruxelles, la détention de Youssef El Hajmi, prolongée d'un mois par la Chambre du Conseil. Il travaille à l'aéroport de Zaventem. C'est un ami de jeunesse du kamikaze Khalid El Bakraoui. C'est parti pour les juilletistes. Premier départ en vacances ce soir et demain direction les plages. Touring prévoit un week-end rouge sur les routes belges et françaises, surtout vers les littoraux. Dimanche est classé vert, mais certaines sont déjà arrivées à destination ce soir et n'ont pas attendu pour se baigner. C'est le cas d'Anna et Annie Aknok. Bah, il fait quand même un peu frisqué, mais on avait vraiment envie d'aller se baigner. Donc on avait, euh, voilà, on a été se baigner. Ils mettent que c'est à 18, mais on pense que c'est pas vraiment à 18. D'accord, ça fait du bien oui, oui c'est très chouette. Les, vagues sont grandes, donc euh, c'est chouette. Premier jour du sommet de l'OTAN à Varsovie, la Belgique est prête à participer au renforcement du flanc est de l'OTAN. Face à une Russie plus agressive, elle pourrait fournir 200 hommes sous le commandement de l'Allemagne, des soldats qui seraient basés en Lituanie. Direction Londres et le gazon de Wimbledon, le Canadien Milos Raonic accède à la première finale de Grand Chelem de sa carrière. Il vient de battre en 5-7 Roger Federer. Place à présent à la deuxième demi-finale qui oppose Thomas Berdych à Andy Murray. Tour de France dans les Pyrénées, victoire en solo du Britannique Stephen Cummings. Greg Van Avermaet, cinquième, sera encore demain en jaune. Enfin, les jumeaux les plus âgés du monde sont belges et vivent à Latem Saint-Martin en Flandre orientale. Le secret de Peter et Paulus, chaque jour un verre de Bordeaux. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur greffel.be. Greffel. E. Les meilleurs prix, service compris. Alors demain, temps sec, monsieur De Faraon. oui, des bonnes nouvelles avec des périodes ensoleillées, des passages nuageux. Il va faire plus chaud, 20 à 26 degrés. Dimanche matin, soleil et retour des nuages dans l'après-midi. Il fera encore plus chaud, 23 à 29 degrés. On peut sortir le barbecue alors hein À fond Très bien, on vient à quelle heure Ah ben dans une heure. Ok, parfait. song. Uh, bigger, bigger, bigger, bigger, bigger, bigger, bigger. bigger, bigger, bigger, bigger. la vie est courte tu te lèves, t'as des envies de bénéf, des envies de baisse, t'as des envies de rêve, t'as envie de goûter à ses lèvres. Dans ta tête t'es millionnaire, t'es mignonne, t'es visionnaire, et puis merde si tout s'arrête sur un coup de nerf. T'as la patate ma soeur, parce que t'es belle et que t'es pas conne, tu te respectes, tu le sais, t'es la patronne. Bah ouais. T'es archi bien, t'es une boulette, t'es une fusée, t'es une petite soulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser. Ces matins-là, tu peux les vivre si tu regardes combien le monde se dégrade, combien les gens sont devenus barres, combien tout le monde pense qu'à sa gueule et combien toi t'es toute seule. Combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves, ma belle Moi aussi, je suis comme toi, je traverse trop de périodes de doute. Parfois, les hommes me dégoûtent, mais je tiens debout, ma sœur. On est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger. Avec le cœur, les dents qui le plancher. big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, up, À nous, c'est tout La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de t'as des envies de pourrir, des envies de vivre, des envies de courir, des envies de dire au monde que t'as le sourire. Ma sœur, t'as des galères graves, mais t'as la patate, ouais, t'as la banane grave. Et pas question que tu te ramasses, ma belle. T'as trop la pêche, tu vois que le monde court à sa perte. Alors t'es trop opé, t'es trop pas prête à céder devant la merde. Bah non, t'as des épaules, t'as du charisme et t'as du goût. T'es une vraie pro, tu parles d'arrive, tu sors des griffes s'il y a des loups. Bah on n'a pas toutes de bons pères, on n'a pas toutes de grands frères, on n'a pas toutes eu la chance d'être nés sous la même étoile. On n'est pas toutes en bon terme, mais on rêve toutes d'être bonnes mère, on rêve d'être mon rêve d'être brave et sur la bonne voie. Big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up. t'as des envies de vacances, des envies de plage, des envies de large, des envies de dire à ton mec que tu l'as dans le sang. Ces matin là t'es une princesse, tu rêves de trône, tu rêves de protéger ta mère et tu rêvasses dans le métro. Tu vas au taf ou à l'école, tu rêves de te casser avec tes potes, de tracer avec ton homme loin de la métropole. Et si t'es seule, t'es la reine des célibataires, t'as plus les pieds sur terre, ils sont tous à tes bottes quand tu t'apprêtes. C'est pour mes sœurs qui se démerdent pour être des bombes, petites ou grandes, jolies ou non, on s'en fout que tu sois fine ou ronde. C'est pour toutes celles qui nous représentent, grande gueule le petit cœur, petite timide, Petite Kaya, petite sœur C'est pour toutes celles qui croquent leur life Qui croquent leur mal Qui fuck tous ceux qui parlent mal Tous ceux qui jappent À toutes mes sœurs, toutes, toutes, sans exception Vas-y, va chercher le mot Boum, boum, mets-leur la pression oh. À toutes piga à tous ceux qui se sentent seuls. La vie est courte et tu le sais, pas le temps de prendre pause, non. Non, tragiquement c'est comme ça, ta vie. Ok, Amen, China, Vita, Melissa, Nina, c'est la chorale de Un gros big up à toutes mes sœurs. C'est pas tous les jours facile, je le sais. Donc big up à toi, ma sœur. T'es une boulette, t'es une fusée, t'inquiète. <laughs> James euh, qui a disparu, hein, on peut le dire, hein, de la scène musicale. Euh, d'autres qui ont disparu, comme par exemple les, Spice Girls, eh bien, sont de retour. Souvenez-vous. Ah, on se souvient, hein, Wallaby, qui était le premier succès euh, de Girls Band euh, Made in England. Ouais, et puis tu te, souviens, David, il y a quelques jours, on vous annonçait le retour des Backstreet Boys. Et bien, décidément, les années 90 sont à la mode, puisque voilà, les Spice Girls, c'est officiel. Elles viennent à leur tour d'annoncer leur comeback pour les 20 ans euh, d'existence du groupe. Mais ils l'ont fait quand même plusieurs fois, je trouve. Hein. Il y a des effets d'annonce. Est-ce qu'elles vont se reformer ou pas Est-ce que Beckham va être Victorien, hein, Victoria Beckham, allait présente dans le groupe ou pas. Enfin bref, eh ben on, sait en tout. On en sait tout, euh, on sait tout David, puisque elles ont carrément posté une vidéo. Euh, il y a une tournée qui est prévue pour l'année prochaine, mais sans Victoria Beckham, ah qui, bah déjà, euh, qui est déjà bien occupée. Qui n'a hein. pas besoin de pognon. Elle n'a pas besoin de pognon non plus. ni C la sportive, qui a peut-être besoin de pognon, mais qui sentait pas trop le, retour du groupe. Donc elles seront trois, quoi. Eh bien donc elles seront trois exactement, et c'est pourquoi le groupe change de nom. Donc ce n'est plus les Spice Girls, ça devient GEM, G-E-M, qui veut dire pierre précieuse en anglais et puis euh, surtout le G de Jerry. Emma. Et l'autre, Mel B. Mel B. C'est ça, exactement. Donc euh, voilà, rendez-vous euh, l'été 2017 pour la tournée des Spice Girls ou plutôt des Gems. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Ah non, non, euh, ce soir je ramène pas de mec chez moi. Hein. Abuse parfois un peu. Tu veux du lait dans ton café, Nico euh, Et toi, euh, Alex C'est Alex, hein Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur Proximus. Infiniment proche. Hello, party people! Nous, c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais, là, regarde, une suédoise. David Keita, I love you! Et si on l'appelait genre euh, Adriana? Oh ouais? Oh ouais, attends, soulève-lui son t-shirt. Oh. Elles font toutes ça, les filles en festival, non? Euh, tu crois? Bah ouais. Oh ouais, ok, ok, ouais. <laughs> tu préfères le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto-surprise. Radio Contact. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear only dawn could bring me back. No, no, no, no, no, no. Now's the time to unwind. pardon, on peut le dire, artiste Radio Contact, c'est assez euh, euh, sûr et certain. Hésitez de ah passage également euh, lorsqu'ils ont fait la spéciale belge hein, dans le Good Morning avec bah, toute l'équipe qui était belle et bien présente. Bon, on a quelques messages, Nathan Je n'en ai pas sous la main là maintenant. Bah, en train de faire des snaps et tout le truc. Ah oui non, mais sur mon profil de snap. Alors, parce que Nathan, on va vous expliquer. non, parce que Nathan il est en train. il s'ennuie un petit peu, hein, c'est normal, il non, finit dans un quart d'heure. voilà, quoi faire ce soir. Donc, Nathan nous a proposé. Bah, du coup, je proposais Charleroi, Namur ou Mons sur mon Snapchat et je demandais aux gens de faire une capture d'écran sur le Snap qui les intéressait, enfin la ville de ils viennent. Et finalement, c'est euh, Mons qui a gagné. Ah, bah, c'est une très belle ville, hein. Euh, Mons, il y a pas mal de choses. Hein. Place du marché aux herbes aujourd'hui, ce soir. Bah, je le vendredi, il y a, y a, pas ah, mal d'activités. Euh, il y a toujours de hein. l'ambiance, tout ce qu'il faut. Donc, bah, tu te casses bah, dans combien de temps Bah, dans, quelques minutes. Ouais, très bien. Mais donc, le temps de trouver quelques messages. Et Nathan revient. Ouais, et puis justement, il y a un message qui est arrivé au 6691 qui nous dit Je vous écoute tous les jours en tracteur ou dans la ferme. Vous êtes formidable. Continuez comme ça, vous êtes parfait. Bon, c'est un peu trop, mais merci beaucoup. Je fais un gros bisou à ma chérie Claire et tous ceux qui, tous ceux qui me connaissent ah, Voilà. bah voilà, et c'est signé de qui Bah c'est pas signé, mais bon, il est dans son tracteur. C'est un mec qui est dans un tracteur et qui nous écoute tous les jours. Si vous connaissez, bah c'est lui. Voilà. Base vous fait tourner la tête. Dingue Maintenant un iPhone 6S avec 150 euros de réduction. Dingue À partir d'un abonnement Base 30 Smart. Dingue Infos et conditions sur base.be. Dingue Go mobile. Base. Where did the summer go? I found it in Monaco, dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. quite there yet. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be. take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? I'm better in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over. we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there. at Moon, c'était sur Radio Contact. Alors tout à l'heure dans Contact News, euh, là on doit quand même rectifier une petite chose hein, qui a été dite. On a parlé des, jumeaux euh, belges les plus euh, vieux de la planète. Ouais, c'est ça, les, jumeaux les plus vieux de la planète sont belges. Exact. Et alors on a reçu plein de messages. Bah, au final, ils ont quel âge Parce que c'est vrai qu'on a oublié de le dire dans les Contact News, mais il faut savoir que ces jumeaux qui viennent de Lathème Saint-Martin ont 103 ans. Voilà. Alors les, deux, hein, les deux ont 103 ans vu que ce sont des. Oui, donc ils ont 206 ans en fait, des jumeaux exactement. Donc euh, bah voilà, <laughs> euh, on voulait euh, juste vous en parler et on, les embrasse, on les félicite hein, parce que voilà, eh, hein, c'est un beau score, c'est un record mondial et on les salue. Nathan. Ouais, les messages qui sont arrivés sur Facebook, t'en veux quelques-uns bah, peut-être Bien sûr, évidemment. Alors beaucoup de messages par rapport à Ibiza puisque tu le sais, on va partir d'ici quelques semaines à Ibiza. Alors on a proposé aux auditeurs de venir avec nous. Vous pouvez vous inscrire sur radiocontact.be. Mélissa dit j'espère avoir la chance de vous accompagner. Je suis sûr que je passerai de bonnes vacances avec de belles personnes. J'en doute pas. Et puis Steve, en 30 ans, je n'ai jamais eu la chance de partir une seule fois en vacances et oh. j'avoue que ça me ferait super plaisir d'aller avec vous. bon, bah, on pour euh, toi, bonne chance. Et puis Raphaël, le purée, le rêve, ce serait mon voyage de lune de miel. Il va se marier bientôt. À Ibiza Ouais, pourquoi pas. Avec nous Ouais. C'est un peu risqué quand même. <laughs> c'est quand même particulier, mais en tout cas, voilà, si vous participez, vous pouvez le faire via radiocontact.be. Euh, ce sera peut-être l'occasion pour vous de partir une semaine tout frais payé avec trois de vos potes à Ibiza. Allez, prêt pour un marathon de soldes chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. Ultraspot.be Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, il y a plein de chouettes sons. Le son de la douche, par exemple. C'est le même que celui de la friteuse. cordel avec Et de la foule qui applaudit. Bravo Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable cet été, avec les forfaits Vous profitez d'un smartphone comme l'Acer Z+ Plus pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro, c'est-à-dire l'équivalent de, bah, d'une noix de coco. Ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique Vous ou sur vousmobile.be. Il est temps de penser à vous mobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible des 6 euros par mois. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. sur Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. Escúchame, mami In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93, 15 centimes par message. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Radio Contact en télévision. Ça, c'est Radio Contact. Feel good. Feel good. Contact. Yeah! Radio Contact. Il a gagné grâce à Radio Contact. Tu nous as envoyé les quatre bonnes réponses et bonnes nouvelles. C'est gagné Geoffrey, tu pars à Los Angeles. Voyage d'une valeur de 4000 euros offert par Radio Contact et le Good Morning, c'est génial. J'en reviens vraiment pas. Ah, il est oh hyper ému, ça fait super plaisir. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason.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 when we move where you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you. Oh. sur Radio Contact. On retrouve Amir qui euh, a décliné la proposition de Danse avec les stars. Ah fini, terminé pour hein. lui. Le voici avec euh, J'ai cherché, il est 19h. Radio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 de Charlie XX sur Radio Contact. Le week-end est lancé, ça tout le monde le sait, on en profite bah, aussi. Et puis là on parle de, faire des bulles. Bah euh, bon voilà, ça nous rappelle notre jeunesse, hein, vous vous souvenez les fameux... Euh, comment on peut dire ça les c'est des petits tubes avec dedans une sorte de spatule avec du liquide. Ah ouais, c'est ça, du, du savon. Donc euh, on soufflait dedans et on faisait de belles grosses bulles. On était tout fiers. Ça nous amusait beaucoup. Et eh bien, ça y est, la version adulte des boules. Euh, c'est faire des bulles, oui, mais des bulles d'alcool. C'est ça. Alors, ça va nous faire euh, retomber en enfance, même si euh, faut pas les passer aux enfants ces petits, ces petits, ces petites fioles. Euh, mais euh, voilà, en fait, ce sont des des tubes. Alors au lieu qu'il y ait du savon dedans, eh bien il y a quelque chose goût cocktail qu'on peut boire. Ça s'appelle Bubble Leak, Edible Bubbles, donc Bubble Leak, les les bulles qu'on peut qu'on peut boire. Donc alors il y a une composition derrière, enfin alcoolisée ou pas du oui, tout Alors en fait, oui, il y a un petit peu d'alcool et ça a des goûts de cocktail. Donc vous pouvez choisir les bulles au vin, les bulles au cocktail Sex on the Beach, les bulles Morito, c'est hyper rigolo. Surtout que comme ce sont des bulles, forcément, on en boit que des toutes petites quantités, donc ça permet de boire euh, avec modération tout en s'amusant. Euh, ça s'appelle bubbleleak.com et alors pour euh, pour 13 pour 14 dollars, vous pourrez avoir euh, six petites bouteilles et de quoi vous amuser. Voilà, cet été, c'est rigolo. Bon, voilà, de faire des bulles en se en s'amusant. <laughs> en s'amusant et, en buvant un En ayant peut-être un, mal de crâne le lendemain. Et eh bien, comme ça, vous êtes au courant. Voilà, tout est dit. On poursuit sur Radio Contact avec tout Tomorrowland dans un instant. Débarquement immédiat, la comédie de l'été. Le nouveau film de l'équipe de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu J'ai une mauvaise nouvelle. Vous repartez ce soir, vous allez à Kaboul. Ah oui, effectivement, ça c'est moche. Un flic. Vous avez pas intérêt à me faire chier, Karzaoui. Un boulet. T'as une tête d'arabe. Hein? une mission qui dérape. Un saut de Karzaoui. Le fugitif le plus nul du monde. Débarquement immédiat, dès le 13 juillet au cinéma. Hello Party People, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland jusque dans les moindres détails. Et après 4 jours de fête, c'est le moment du grand final. Le feu d'artifice. Ok 3, 2, 1. Et voilà, c'est fini. Ah, c'était bien. Tu préfères le vrai Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto-surprise.

quand t'avais raison C'est comme ça que je t'aime mais tes souvenirs me hantent La nuit dans mon sommeil j'en deviens somnambule Et je t'avais pris pour acquis. tu m'as tourné le dos j'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma taille Et dans la nuit, je vois que je t'en prie, tu as le plus beau des chats. parfum me guide Et j'aimerais t'entendre assez Tu me dis que ce n'est pas assez J'entends sa voix si belle au timbre angélique mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Radio Contact. The Summer Station. Radio Contact. time. rock. Why don't you return my calls? Why you trip out where I be? You don't ever come to see me. You say that you're too busy. What the hell's I don't treat me right. I don't need this. Whoa. Oh, I won't put up with it any longer. You can go if you want. I don't need your pity. I will be just fine if you decide that you want to leave. Close the door behind you. I just want to know what. What about all the things that you said? What about all the promises that you made? What about all the what about all of the things you told me? What about all of the things that you said? What about all of the things that you made? What about all of the eyes that you gave? What about, what about, what about us? What about, what about us? What about, what about what about us? What about us? Thought you said you were different. Was that what I heard you say? Said that you'd love only me. Thought that you'd be all I need. What, happened to promises? Said that you were better man. Your words have no weight with me. Cause you're counterfeit. I see. I don't need this. I won't put up. pity. I will be just fine if you decide that you want to leave. Close the door behind you. I just want to know what. What about all of the things that you said? What about all of the things that you made? What about all of the eyes that you gave? What about all of the things you told me? What about all of the things that you said? What about all of the things you made me? What about all of the eyes that you gave? What about about, what about us? What about us? What about us? What about us? What about us? Made me think that hit this. Now what if I said that you wasn't fit to be with? Now what if I told you this game is play, I picked it. Now what if I said wasn't true? So do you? You and I know without me, there's no you. what about bills that were past due for you? All you said to me is baby, oh you. Forget about the brand new life that I gave you. But what about us to me? what about us to me? What about the things that you said? Promises that you made you Things you told me, things that you said, promises that you made, that you gave. Things that you that you made, all the you gave me, and all the things you told me, things that you uh-huh promises that you made? What about rock to y'all. Speed rock to y'all. FJ. B-Rock. A dark shell. This is Radio Contact. Feel good. Radio Contact, let's Radio Contact. Radio Contact. Votre radio. alone. I woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more kept moving that way. And we left the club and fell in love, and then I heard her say, Let's go back can whine if you want to, you can stay. But after all, I can't recall, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a man dash. Can I? she was done. She She laid her head on the sofa bed. And you know what happened then? We were on the floor and so much more kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, Let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a mad dashing. concours Wonderbox, euh, autrement dit pour gagner euh, des box, hein. il y en a 10 au total. Ouais. Euh, il y en a bah, pour tous les goûts. Hein. Alors il y a des soins beauté hein, pour les filles, c'est pas mal, enfin pour les mecs aussi, remarque. il y a des dîners, il y a des escapades en amoureux, il y a des box adrénaline, ça c'est pour faire des sports extrêmes. C'est voilà, c'est simple pour participer. Rendez-vous sur la page David Antoine sur Facebook. Et juste après les contacts news, on aura les 10 gagnants. Il vous reste quelques minutes pour jouer, donc vous êtes près de 10 000 à avoir tenté votre chance. vous serez peut-être le prochain il y a 10 box au total. Résultat, juste après Contact News, Lucille l'a dit. pour y arriver, on aura El Duele El Corazón. Ah, Enrique Iglesias en Radio Contacto. Imagine Dragons est passé par les studios de Radio Contact. I never sleeps tonight. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Ça, c'est Radio Contact. Feel good. Feel good. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Donkey donkey, donk, donkey. Thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson. Yeah, Cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing. That's right. Les mix de contact. Go, go, go. go. Sur Radio Contact. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Can you make me feel good? Je dis oui, je dis oui. Pourquoi, pourquoi? 4 chèques parfums de 50 euros, 200 euros pour t'acheter du parfum, 200 euros pour te faire plaisir, Lydia. Oh, c'est pas vrai Oh, c'est oh, génial Ah bah, je suis ravi pour toi. C'est qui la meilleure des radios Radio Contact You know Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message.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 también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso Yo quiero acabar que te fait llorar. En juillet chez Ego, jusqu'à 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. On s'informe une dernière fois avec Didier Defao. Bonsoir. Bonsoir à tous. Drame ce soir en province de Namur. Deux moniteurs de 17 et 19 ans de la plaine de jeu de Ciné ont été happés vers 17h30 par un train à Aversin. En traversant les voies, les enfants ont été regroupés dans une salle communale et une cellule psychologique a débuté son travail. Le parquet est sur place. Le trafic ferroviaire est totalement à l'arrêt sur la ligne 162 Namur-Luxembourg. Ce sera rouge sur la route des vacances ce soir et demain en direction du sud de la France et de l'Espagne, mais aussi chez nous sur la E40 en direction de la mer évidemment. Les gérants de stations-service sont prêts, c'est le cas de Marc Rollus, gérant d'une pompe à Capelonne au Grand-Duché du Luxembourg. Il attend plus de 10 000 voitures ce week-end et depuis ce midi, il a même engagé un agent de circulation. Parce que les gens arrivent de l'autoroute, ils ne voient pas l'entièreté des pompes et ils se garent toujours dans la même file, ce qui fait que ça crée un bouchon l'entrée de l'autoroute et là on risque d'avoir la, police euh, grand, grand, ducale qui viendrait nous faire fermer la station pardon, euh, le temps d'évacuer tous les clients. Donc je mets quelqu'un pour canaliser les, clients, dire venez, venez à la pompe 1, 2, 3, celles-là sont libres et vous passerez beaucoup plus vite. Et les clients apprécient beaucoup ce service. Les États-Unis sous le choc après la fusillade de Dallas la nuit dernière. Je vous rappelle que cinq policiers ont été abattus par plusieurs snipers lors d'une manifestation antiraciste. L'un des tireurs est identifié. Un jeune homme de 25 ans, il voulait tuer des policiers blancs. Il avait combattu dans l'armée américaine en Afghanistan. Les drapeaux seront mis en berne durant cinq jours, annonce ce soir le président américain Barack Obama. Notez qu'Hillary Clinton et Donald Trump annulent leur meeting de campagne après cette tuerie. Plus léger à présent, c'est l'heure de l'apéro. Place au transat, palmier, cocktail, un air de vacances flotte sur Louvain-la-Neuve ce soir. C'est parti pour Louvain-la-Plage. 400 000 personnes sont attendues jusqu'au 7 août prochain, car les plages urbaines ont plus que jamais le vent en poupe, car chacun y trouve son compte. Moi, j'habite à Louvain-la-Neuve depuis longtemps. Toute l'année, c'est un peu la même chose, donc c'est un peu, c'est un changement. Voilà, ça permet un peu de se relaxer, de, passer un petit moment, buvant un petit verre, c'est sympa. Ça fait un peu vacances. C'est vrai qu'on n'est pas à la mer du Nord, mais voilà, on fait semblant, mais c'est sympa. C'est joyeux c'est vivant, je trouve. Il y a plein de jeunes et, euh, c'est chouette. C'est cosy, c'est piétonnier, il n'y a pas de voiture, euh, c'est agréable, il y a plein d'enfants, voilà. Pour l'ambiance, c'est vrai qu'au niveau infrastructure pour les enfants, c'est chouette. La septième étape du Tour de France a été remportée par le Britannique euh, Stephen Cummings. Victoire en solitaire au lac de Payolle dans les Pyrénées. Notre compatriote Greg Van Avermaet termine cinquième et garde son maillot jaune de leader. Une arrivée du peloton perturbée par l'affaissement de l'arche gonflable du dernier kilomètre. Sur le gazon londonien de Wimbledon, le Canadien Milos Raonic accède à la première finale de Grand Chelem de sa carrière. Il a battu tout à l'heure en 5-7 Roger Federer. Place à présent à la deuxième demi-finale qui oppose Thomas Berditch à Andy Murray. Et c'est 2-7 à 0 pour Murray. Alors, euh, soleil, nuages et chaleur. Eh oui, tout à fait, c'est le menu de notre week-end. Il fera sec, je prévois jusqu'à 26 degrés dimanche. Lundi, le ciel sera très nuageux avec quelques pluies et 21 degrés. Oh, bravo, monsieur Defort. Hein. On le dire. Hein. C'est fou, hein Ça faisait combien de temps que t'avais pu faire de contact Deux ans et demi. Deux ans wow. et demi, il revient. Mais ça donne envie. Hein, on a l'impression que t'es dopé, hein tu, tu, tu, directement attaqué. Hein bon, merci Didier. Merci à Et tous. on se retrouve lundi. Ciao. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man that could never be his best. If I didn't have you, would never see the sun. You taught me how to be someone, yeah. All my life, you stood by me no one else was ever behind me All these lights, they can't blind me With your love, nobody can drag me All my life, you stood by me When no one else was ever behind me All these lights, they can't blind me With your love, nobody can drag me down nobody nobody, nobody can might be down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. I got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat. Baby you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. drag me down. One Direction, c'était Drag Me Down on Radio Contact. On vous souhaite une belle fin de journée. Euh, nous, on est là jusqu'à 20h. 16h20 sur Radio Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à partir de 14h, il n'y a plus personne au bureau. Euh, ah voilà, les euh, boss sont plus là. voilà, c'est un peu normal. <laughs> Euh, ensuite, eh ben, il y a toutes ces et ceux qui allaient soi-disant chercher leur enfant à l'école. On a quand même, quand même dit que l'école était terminée. Ah, mais oui, mais il y en a un qui est resté. Ok, d'accord, très bien. <laughs> Puis tous les autres qui disent je, suis désolé, mais j'ai un gros rendez-vous là. Ça hein, ça va pas, pas être possible. ou alors, alors, il faut juste regarder. On a une, espèce de, de, de, petit annuaire pour voir les gens qui sont là et pas là. Ouais, exact c'était euh, rendez-vous extérieur. C'était euh, vraiment, tout le monde s'est passé le mot. Hein. Rendez-vous extérieur, rendez-vous extérieur. <laughs> bon, ben voilà. écoutez, si c'est votre cas en ce moment, profitez bien de l'apéro. Euh, je vous le dis, on va vous offrir des cadeaux. Ah bah oui, c'est chose promise, chose due, David. Ce sont ces 10 Wonderbox qui étaient en jeu sur ta page Facebook, David Antoine. Alors des Wonderbox pour vous envoyer en escapade en amoureux ou alors dans un centre faire des soins. Ouais, adrénaline aussi pour les mecs. Hein. Donc si vous voulez faire des tours en bagnole et tout le reste, il y avait 10 box au total. Et on offre de manière aléatoire ces, ces box à ces 10 personnes. On a les 10 gagnants. Ouais, il y a Wendy Puy de Namur, Benoît Vincent de Liège, Antoine Warnand d'Andenne, Mindy Thierry de Bouillon, Amélie Eliard de Grédoisseau, Béatrice Martin de Verviers, Pauline Dessy de Sclénieux, Hélène Tita Ferrente de Oui, Yann oh ouais, je oh, c'est les vacances, c'est l'été, on y va. Johan euh, Staviarski euh, de Tenville et la dernière gagnante, c'est Jeanne Faclanas de Serein. Allez, bravo, bravo, bravo à toutes ces personnes elles repartent chacune d'entre elles avec un Wonderbox. Bah voilà, jeu gratuit sur Facebook. Euh, on a partagé, on a fait ce qu'il fallait. Résultat, euh, vous allez pouvoir en profiter, j'espère. Il y aura d'autres cadeaux dès la semaine prochaine avec des séjours à Ibiza, ah s'il vous plaît, pour 4 euh, personnes. Donc, vous restez là, vous restez scotché à votre radio. Promis, vous serez récompensé. Ce dimanche, IKEA Zaventem est ouvert de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. Et vous, vous faites quoi ce week-end Nous, on est en vacances, alors on fait la fête Nous, ce soir, c'est barbecue. Cotalos, merguez, petit rosé, on va se faire péter. Alcool, drogue, fatigue au volant, le week-end, vous courez deux fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Amusez-vous, mais ne faites pas de ce week-end le dernier. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de l'AWSR, l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. Radio Radio vois la partie et c'est comme ça. J'ai des frissons quand je parle de toi. Fais-moi un signe pour guider mes pas. J'attends ça. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip, on se reverra pas. De panique, oh, oh. Oh, oh. Plus le temps passe, plus je pense à toi. Tant de questions que tu n'entends pas. Je sais qu'un jour on se recroisera ça viendra. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip. Oh. On se croisera par hasard, puis je t'emmènerai quelque part. On effacera nos mémoires. On se croisera par hasard, puis je t'emmènerai quelque part. On effacera nos mémoires après le bip. Donc laisse-moi un message après. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip, on se reverra pas. De panique, oh, oh. Oh, oh. Oh, Radio Contact. My summertime station. and so and so, I'll have to. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn down. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be others. so and so and so and so and so and so and so. You'll just have them it, girl. with the bang bang.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 and more than gold. As long as I keep dancing, free up yourself, get out of oh, control. Baby, Très très bonne soirée à l'écoute de Radio Contact. Ben voilà, euh, la semaine et euh, la journée eh ben, se terminent, ou plutôt la journée et puis la semaine, et puis le week-end débute. C'est le gros avantage. Lucille vient de, se rafistoler un petit peu. Hein. Je viens de sortir la trousse à outils, enfin la trousse à maquillage. Voilà, exact, c'est bon, c'est <laughs> parfait. Euh, non, mais ça malheureusement on n'y peut Bon, ah, ça va, ça passera. Sérieusement Ça passe, dans noir. Ça passera. <laughs> David, sur Radio Contact. Tout est dit. Euh, on remercie euh, Livio qui est passé par chez nous. Salut Livio. Bonjour. Ça va Ouh, petite voix. Hein. Euh, <laughs> Livio qui est passé pour nous faire une petite visite. Donc voilà, si vous souhaitez faire comme lui, eh ben, n'hésitez surtout pas. T'as un message à faire passer euh, oui, euh, à ma compagne. Ah. Vas-y, bah alors parle avec ta voix. Hein. Hein, voilà. voilà, elle s'appelle comment euh, Christelle. Christelle. <laughs> Il a hésité, hein. Christelle, voilà. Oui, oui, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot, <laughs> parfait. Bon, écoute, on souhaite un bon week-end à toi aussi. Et puis, on se retrouve lundi dès 16h avec des séjours à Ibiza à gagner. Restez là sur Radio Contact, ça en vaut vraiment la peine. In Dominique ça arrive, ce sera Mademoiselle Luna dès 20h. Salut Radio Contact. Feel good. concert avec Radio Contact. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu seras étonné de voir jusqu'où peut nous mener. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Du lundi au vendredi, 16h20 h sur Radio Contact. C'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement <laughs> encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20 sur Radio Contact. Feel good radio contact surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. in the Mix. Escúchame, mami linda. le temps que je te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact RB. C'est Contact RB sur Radio Contact. All my bitches got real hair, chilling with the top down, screaming like, hey. Contact RB. Take a phone and the ID. Can't, post me on IG. Contact RB. Le meilleur du son RB. 100% Tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact.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

Radio Contact. Radio Contact. My Summer Station. One sound. seven years old. Votre radio. Radio Contact. Au début, je faisais du sang pour épater les collégiennes. plus je le faisais pour épater les lycéennes. Ensuite, on m'a chuchoté que je pouvais devenir numéro uno. Y'en a même qui disaient qu'on pourrait se perdre des une, deux. Je passais de l'anonymat aux petites soirées mondaines. J'aime pas trop le caviar, laissez-moi mon assiette de peine. J'arrive en bolide, poli j'attise la haine, cousin. Fais des textes insolites, solides, je plus le même. Donc, je vais me balader, aller me balader, me balader, aller me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais me balader aux Champs-Élysées. Je vais me balader, allez me balader. Je vais me balader, allez me balader. Je vais me balader. d'abord un pour les nôtres. J'forque tous les autres, j'bosse tous les jours. C'est les Sénégal, le porche et les poches pleines. Mon équipe de négro se porte, atteinte au corps, d'une porte tes couilles. Je veux pas que t'écoutes et que tu portes plainte. À part ça, non, mais hum, on veut plus fait pour un homme, mais toujours jouer les liens. J'finis l'époque où ça marchait sans liquide dans les rangs. Ça rit et cherche que les amis de mes amis t'inquiètent les reins. C'est le titi Paris, interconnu l'accent. Nous la flambe, la mal la valeur, dire qu'on vit absent. Dans la ville des jolis bolides, domine sans faire d'action. Non, y a plus d'illicite, pense qu'on a retenu la On est plus mal tu vis mal ça, parce que c'est fini, on se massacre plus mince. En plus, on veut faire des sous et devenir des princes. On fait sortir le genre des poches, même aux plus grosses pinces. Donc, je vais me balader, allez me balader, yeah. balader, allez me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais me balader aux Champs-Élysées. Je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader Champs-Élysées. Imbécile, non, je dirais même que t'es con. À vouloir nous faire des croches, pas ta gâte et tes ponts. Boîte B, nouveau t-shirt, nouveau vêture, nouveau texte. toute nouvelle casquette imbibée, tueur. Wesh le boss, LE RORO sur les chroniques. Change rien, fuck les gadgets électroniques. Nous, c'est du solide, vous, c'est du lait Nous sommes des bolides, vous, c'est déluge. Nous sommes comparables au déluge. Vous c'est les sinistrés qui se réfugient. Ah. Paranoïaque, psychopathe, je veux me balader sur les chansons, flic au balader dans les rues de Panama, Cayenne, j'suis fire, déboule avec l'équipe El Potosienne. Attends, y'a, j'y connais ma rue des coquillères, j'suis bouillant, y'a de la fumée du démon vers la faillite. Dans les coins chic, t'inquiète, pour plaisir, y'a des keufs, on met la poudre d'escampette. Deux secondes, vas-y, miss, t'appelles, c'est quoi le 06, j't'appelle. Musique à fond, boulevard, on se ça bombarde ta rue là. Moi j'étais le petit con que les cafés aimaient Toujours le petit sourire moqueur quand il me disait contre le mur qui de me toujours dans la chevaux. On me disait, joue pas trop avec la hure, va te mettre une chego. Je voulais me balader, balader. Et celui qui me l'est cassé, j'étais chaud pour le balafrer. Oh, me manque pas de respect quand je kick, mec, tu n'es que mon type. Je suis comme ton père. Break your neck, au lieu de mal parler sur nous. Après nous, y a plus de groupe, y que des pom-pom girls. Tu te demandes si c'est Black M ou Black Shady qui parle 100% hein? gros, je 75, ça vient pas d'Harlem. Si on fait le cristal, c'est cool pour la baraque, il faut des ah, sous. Sortez-nous le tapis rouge, on ira se prosterner ah. dessus, ouais. Je suis sous wash, j'kick ça dit le tapis le ah. Sur l'instrumental, je me balade avec trop de Je balader, allez me balader, balader aller me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit je vais me balader aux Champs-Élysées. Je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées. Bienvenue sur Radio Contact, il est 20h, In The Mix démarre, ça y est, c'est le week-end, on monte le son. ce soir. You are listening to In the Mix. In the Mix. Okay. see the sun coming up. How deep is your love? the ocean? Mademoiselle Luna mix en live In the Mix. in, the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue sur Radio Contact. C'est Indemix qui démarre tout de suite. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bon courage à tous ceux qui sont en départ en vacances. Bon, c'est vrai qu'on ne dit pas courage aux gens qui partent en vacances, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de monde sur les routes. Donc soyez hyper prudents, restez à l'écoute de Radio Contact puisque moi, je vais vous ambiancer tout ça. Vous allez voir, ça va passer très très vite. Courage à tous ceux qui bossent comme moi. Je vous accompagne jusqu'à minuit avec beaucoup de plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission et ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous partez en vacances, n'oubliez pas de mettre l'application Radio Contact parce que du coup, vous pourrez rester connecté comme ça avec nous, euh, tous les animateurs et toutes les émissions. On va commencer avec Jennifer Lopez. And Your Mama, c'est son tout dernier single et c'est très très festif. Allez, c'est parti, In The mix. On démarre tout de suite. What you gonna play now? Chaque vendredi, chaque vendredi. In the mix. by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. Oh, ain't your mama. Hmm, ain't your ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No.